nshuti namwe bakunzi ba radiyo televiziyo isanganiro sangwa ikaze mu kiganiro kansonga ntukamenya cy'uno munsi muri kino kiganiro tuganira ku ngaruka z'amavuta yo kwisiga ahindura urukoba umuntu wirabura agahinduka akagira inzobe benshi bakunda kwita amavuta yo kwimonora mbega amavuta amonora umubiri umuntu yamenya gute n'izihe ndwara zifata umuntu yimonoye Hoko iki kugira hakingwe ingaruka ziterwa n'amavuta yo kwimonora ibi hamwe n'ibindi ni ibyo bibazo tukijya nino muri kino kiganiro umutumire adufashe kukijya nino ibyo bibazo ni muganga Eliya Mupera yanonosoye kuvura indwara zo ku rukoba Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro nongeye kuba ikaze mu ntango za kino kiganiro muganga Elia Mupera adusigurira ingene amavuta yo kwimonora ameze amavuta umuntu ashobora kwisiga hanyuma akamuhindura umubiri n'amavuta usanga asa n'ayandi urabye ku isura usanga amota nk'ayandi muga bivanye n'ibyunyunyu biba biyakoze ikintu bita le principe actif hari ibintu usanga birimwo ico no kwita mu kinyamazuru le molecule usanga zihindura umubiri zihindura umubiri kuko burya umubiri unasubiye inyuma gatonyi urafise udutafari bita melanocyte n'amaselule usanga dukora ivyunyunyu bita melanine ibyo byunyunyure bikaba ari byo bituma umubiri usanga bamwe barakayobe abandi basa n'abirabura bamwe ari abazungu abandi ari abirabure abandi ugasanga barirabura tsikiri uno muganga abandanya amenyesha ko amavuta yo kwimonora arimo ubumara bw'iki cunyunyumeranine gituma umuntu agira ibara ryirabura ni amavuta aba afise rero mu kugene aba akoze bumara bwica ubwo butafari bukora melanine aribwo melanosite e eh, buri ubwoko bwinshi hama rero ugasanga umuntu yahora yirabura yabisize ugaca usanga yabaye inzobe ahantu ayisiga biri ubwoko bwinshi ariyo kunywa hari iyo gusiga hanyuma rero umugabo umuntu arayimenya uravye ukugene ibikozwe kuko byinshi abantu bose barabizi biba birimwo ibintu bita hydroquinone iyindi hariho imiti mu bwoko bimwe ibintu by'amakortikoide bishobora no gukoreshwa kwa muganga ubwa kwa muganga iyo bariko barabikoresha babikoresha mu mwanya muto hama bakagukurikirana ku buryo imiti yose usanga ifise ingaruka mbi usanga ashika ku yihangiro aba afise mugabo akagukingira izo ngaruka hari ibindi bita sel de mercure n'iyindi n'iyindi mwa kimwe n'ikindi kugira ngo umuntu yiyamize aba imiti yica ubwo butafari nk'uriya muntu wariya ruguru yoba atanazi no gusoma igiki akibonyesha amenya ko ayo mavuta niyayisiga ashobora kumuhindura urukoba ahanini usanga nawe nyine akiyisize kuko bijya byo guhinduka urukoba ntibiza bukwi na bukwi karatangura kakabandanya uko ubandanya bibandanya ukabona ejo bisumba uno munsi hirya ejo bisumba ejo gutyo gutyo ku buryo usanga umuntu yarahindutse yacitse umuzungu icyo ni ikimenyetso cya mbere umuntu afatira ku rukoba mbwabo usubiye inyuma naho no kuri ayo mavuta biba bicafite ko umugore afite akayobe Eh, bakubwira ko atukuza indwara ya kansera y'urukoba akamoto kabi guta icyizere muri wewe ni zimwe mu ngaruka mbi z'amavuta yo kwimonora eh, ingaruka ni nyinshi ku bya byunyunyu bikinga imishwara y'izuba kujya rero utera wiyambiza utuma rero rwa rukingo warusanganywe ucirabura urutakaza iyo uri kuri iki nzobe utera urutakaza nakubwiye yuko ari umugwi w'abantu ubangamirwa n'amakanseri yo ku rukoba ikigira kabiri urasanga umubiri utera udindira udindira ugatakaza kajya ka aho usanga umubiri ukweguka ugasanga umubiri uroroshe ugasanga umubiri ukoze ko urumva ko umeze neza umubiri utera ukakarara ugacika nk'urukoba rw'inka rero uwo none kari kuwo no gukora urasanga umwuka hanyuma rero ugaca usanga umwiyegereje birafise akamoto kavyo ivyo birafise ingaruka mbi ingaruka nyinshi kuko nk'umuntu w'umupfasoni amaze kononekara umubiri hama bikazana akamoto nkako arati icizere muri we nyene ugasanga ni ibintu vyamucingoga hama ikigira gatatu nakubwiye umubiri umaze kononekara ucuba ikirimbiro ry'imigera itandukanye arivyo bita infection mu rurimi rw'igifaransa ugasanga umubiri warononekaye bifise ibintu by'amaribori umubiri wose ibintu bita amavegeture eh, ugaca usanga ingorane umuntu ashobora kugira ni byinshi bikamutwara uburyo ubwa mbere yivuza izo ndwara zaje kubera uwo mugigwa yagiyemo ubwa kabiri kugira umubiri usubire kuba mwiza ubwa gatatu ugasanga na ya mavuta nayo nyine yari yaramukokoye kuko ntiwumve ngo n'ubumara burakugwa amahera uno muganga amenyesha kandi ko ayo mavuta yo kwimonora ashobora gutera indwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso indwara y'igisukari n'izindi n'izindi indwara mbi ya mbere ni kanseri kanseri y'urukoba ni indwara yica nakubwiye ibyo bintu umuntu asiga ku rukoba nico kimwe n'ijya miti umuntu asiga ku rukoba burya ntagarukira ku rukoba burya aca mu rukoba kugira yinjire mu maraso niryo ryinjiro yayo mu mubiri burya bumara bushitse mu maraso burashobora gukwega ingaruka mbi nico gituma uzosanga bamwe kubera iyo miti yakoresheje atera vyibuha bikazana ikintu bita obesite abahandi ugasanga bagwaye za ngwara z'imirindi y'amaraso bita hypertension arterielle ni ingwara mbi cane kuko ni ingwara mu nyuma zigarugira ingaruka mbi nyinshi haba ku mutima haba ku mafyigo rwarononekaye ibintu by'amayinfection eh, yo ku rukoba n'izindi nyinshi ugasanga n'ibintu by'amaribori usanga umubiri wose mu maso ku ijosi ugasanga kuko umuntu biragoye kwakira muganga yari yamupera yanonose kuvura indwara zo ku rukoba amenyesha ko gutanga inkuru zivuga ingaruka mbi z'amavuta yo kwimonora ari bumwe mu buryo bwo gukinga ingaruka z'ayo mavuta n'abayadandaza bigaca mu bushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo ivyo bintu abari bibi kuko ibihugu bitari bike nko byo muri aka karere baragize isekeza baragwanya iyo miti mibi kujya bagwanya urumogi kujya bagwanya ibindi byose bifise ubumara nko mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda barashiraho amategeko yuko umuntu abifise ivyo ari ikosha rihanwa n'amategeko ugasanga birimo muri code penal yumviriza ni radiyo televiziyo isanganiro ikiganiro ikansonga kansonga no kamenya turi ko tuganira ku ngaruka z'amavuta yo kwimonora umutumire ni muganga yari yamupera yanonose kuvura indwara zo ku rukoba ngo kuvura umuntu yimonoye bisaba ikiringo kirekire gishobora no gushika ku myaka itanu kugira agarukane urukoba rwiwe buke ku buryo usanga nabo bagwaye kwihangana birabagora kwatanga amahera menshi ku nyishu itari kwirihuta kuza niho usanga n'umuganga ari hagati eh, y'imicanwa ibiri uruhande rumwe umuntu arondera inyishu yihuta kandi ari indwara itanyaruka gukira urundi ruhande umurwayi ariko atanga amahera menshi atari ko arabona inyishu mu maguru masha ugasanga rero byose urupfu n'umwikomo birajyana ugaca usanga biragoye koko gutunganiriza uyu mugwi w'abantu umugati kimwe n'ikindi aho byorohera ni uko umuntu abahimiriza batarabishika ko la prevention kugira ngo eh, abantu bagume batunganiwe mu magara yabo mbega tuba bitwara nk'imyaka ingahe cyangwa angahe koko by'ukuri nta kiringo ntabanduka kiriho kimwe ndakubwira nuko biba ikiringo kirekire bivanye n'ubupfu umubiri uba ufise hari aho biba mu mezi atandatu abandi bikaba mu myaka itatu cyangwa itanu bigashyika mu myaka itanu urumva ko atari ibintu byoroshe koko umuntu ariko aratanga amahera kandi kenshi usanga atanayafise uko abatanguye kwisiga amavuta ahindura urukoba baba bakuze cyangwa ari batoya niko byoba bigora kuvura bimeze gute oya ntibivana ku myaka umuntu aba afise muga bivana n'ubukari ubwo bumara buba bufise kuko burafise ikintu bita la concentration nka banywa usanga bikomeye gusumba bijya bisiga nka bitera ugasanga birakomeye gusumba bijya banywa navyo nyene bigasumbanya ubumara bivanye n'ukugene bikoze Eh, hari ibintu bukwi na bukwi boba bashobora kugira icyo boterera muri uyu mugambi wo kurwanya ibyo uwo mugigwa bogira akanama bagashyiraho amategeko n'amabwirizwa e, ngenderwa ko kugira ngo ibintu bisubire mu buryo haba mu kudandaza iyo miti haba e, mu kuyikoresha haba mu mpande zose zituma kujya navuze izo ngaruka mbi zabyo zishika ndetse haraba no kugene abo bantu byashikiye bo bakurikirana kuko n'umugwi usanga ubangamiwe koko kandi kuko uravye ingaruka mbi nadondaguye z'iyo migigo uno muganga ahanura abantu kubanza kora amavuta bisiga ko atari amavuta yo kwimonora bibazazaniye bagasaba ubufasha kubazi gusoma abariko baratwumviriza naho bahanura kuraba ibintu bakoresha kurya umuntu ateza kuraba ivyo afungura araba asiga ku rukoba rwiwe yiyubare ibintu atazi naho iyo adashobora kubitahura agisha inama ku muntu eh, yakoresheje ibyo bintu nababwiye ko ingaruka mbi zitaza bukwi na bukwi biza buke buke ubonye bigitangura bigitangura ubona ko uri kuraronka akayobe utarusanganywe wo kwegera kwa muganga bakaguha impanuro bijanye uh, n'iyo situation cyangwa ugahanuza abandi baba batahura kuko hari abantu batabashora igifaransa ngo barabe ivyanditse kuri ayo mavuta kuko ahanini kenshi urasanga ko kimwe bateza kumenya nuko ayo mavuta ari mabi uwo mugirwa ari ibintu